Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külle halin ve fi külle hin. Hamden kesiren kemahı ehlü. Hamden la ahire likailihi illa rıdah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. <clears throat> Emma ba'd. Aziz ve sevgili dostlar, kardeşler, sevgi ve kaynaşma için toplandığımız bu güzel tasavvuf tarihinde doktora yapan esas ve şahsiyet Allah razı olsun. Allah feyzini, ilmini, irfanını çok eylesin. Ümmet-i Muhammed'e de güzel hizmetler yapmasın, nasip eylesin cümlenize ve ona son günlerde